بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون به نام خداوند بخشنده مهربان الف لام را اینها آیات کتاب آسمانی است و آنچه از طرف پروردگار بر تو نازل شده حق است ولی اکثر مردم ایمان نمی آورند الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون خداوند همان ذاتی است که آسمانها را بدون ستونی که قابل رؤیت باشد آفرید سپس بر عرش مستولی شد و خورشید و ماه را مسخر ساخت که هر کدام تا زمان معینی حرکت دارند کارها را او تدبیر می کند آیات را برای شما تشریح می نماید تا به لقای پروردگارتان یقین پیدا کنید وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون و او ذاتی است که زمین را گسترد و در آن کوهها و نهرهای قرار داد و از تمام میوه ها در آن دو جافت آفرید و شب را بر روز می پوشاند در اینها آیاتی است برای آنها که تفکر می کنند وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون و در زمین قطعات متفاوتی در کنار هم قرار دارند و باغهای انگور و کشتارها و نخلستانهای خرما که بعضی از یک تن رستند و برخی هم از تنهای جداگانه از یک آب آبیاری می شوند برخی را بر برخی در طعم میوه هایشان برتری می دهیم حقا که در این آیاتی است برای مردمی که از عقل خود کار می گیرند وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب أصحاب النار فيها خالدون و اگر میخواهی از چیز تعجب کنی عجیب گفتار آنهاست که میگویند آیا هنگامی که خاک شدیم بار دیگر زنده میشویم و به خلقت جدید باز میگردیم آنها کسانی هستند که به پروردگارشان کافر شده اند و آن غل و خاص در گردنشان و آنها اصحاب آتشند و جاودانه در آن خواهند ماند ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم این ربک لشدید العقاب آنها پیش از حسنه و رحمت از تو تقاضای تعجیل سیعه و عذاب می کنند با اینکه قبل از آنها بلاهای عبرت انگیز نازل شدند و پروردگار تو نسبت به مردم با اینکه ظلم می کنند دارای مغفرت است و هم پروردگارت عذاب شدید دارد ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد و آنها که کافر شدند میگویند چرا آیت و اعجازی از پروردگارش بر او نازل نشدند تو تنها بیم دهنده و برای هر گروه هدایت کننده است الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار خدا از جنین های که هر انسان یا حیوان ماده حمل می کند آگاه و نیز از آنچه رحم ها کم می کنند و هم از آنچه افزون می کنند و هر چیز نفت او مقدار معینی دارد عالم الغیب و شهادت الكبیر المتعال او از غیب و شهود آگاه و بزرگ و متعالی است سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار برای او تفاوت نمی کند کسانی که پنهانی سخن بگویند یا آشکار سازند و آنها که شبانگاه مخفیانه حرکت میکنند یا در روشنایی روز له معقبات من یده و من خلفه یحفظونه من امر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من برای انسان مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سرش او را از حوادث غیر حتمی حفظ می کنند اما خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آنکه آنها خود را تغییر دهند و هنگامی که خدا اراده سوء به قوم به خاطر اعمالشان کند هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال او کسی است که برق را به شما نشان میدهد که هم موته ترس است هم امید و ابرهای سنگین بار ایجاد می کند ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته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 اولیا و خدایانی غیر از او برای خود برگزیده اید که حتی مالک سود و زیان خود نیستند تا چه رسد به شما بگو آیا نابینا و بینا یکسان است یا ظلمتها و نور برابرند یا آنها شریکان برای خدا قرار دادند به خاطر این که آنان همانند خدا آفرینش داشتند و این آفرینش ها بر آنها مشتبه شد بگو خدا خالق همه چیز است و اوست یکتا و پیروز انزل من السماء سالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال خداوند از آسمان آبی فرستاد و از هر دره و رودخانه به اندازه آنها سیلابی جاری شد سپس سیل بر روی خود کفی حمل کرد و از آنچه در کوره ها برای بدست آوردن زینت آلات یا وسایل زندگی آتش روی آن روشن می کنند نیز کفهای مانند آن وجود می آگد اما کفها به بیرون پرتاب می شوند ولی آنچه به مردم سود می رساند در زمین می ماند خداوند این چنین مثال می سند للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد برای آنها که اجابت دعوت پروردگارشان را کردند سرانجام و پاداش و نتیجه نیک است و آنها که اجابت دعوت او را نکردند آنچنان در وحشت عذاب الهی فرو میروند که اگر تمام آنچه روی زمین است و همانندش از آن آنها باشد همگی را برای رهایی از عذاب میدهند ولی از آنها پذیرفتن نخواهد شد برای آنها حساب بدی است و جایگاهشان جهنم و چه بد جایگاهی أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب آیا کسی که میداند آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است همانند کسی است که نابیناست تنها صاحبان اندیشه پند پذیر می شوند الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق آنها که به عهد الهی وفا می کنند و پیمان را نمی شکنند والذين يصلون ما أمر الله به يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب و آنها که پیوندهایی را که خدا به آن امر کرده است برقرار می‌دارند و از پروردگارشان میترسند و از بدی حساب روز قیامت بیم دارند والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار و آنها که به خاطر ذات پاک پروردگارشان شکیبایی می کنند و نماز را برپا می دارند و از آنچه به آنها روزی داده ایم در پنهان و آشکار انفاق می کنند و با حسنات سیعات را از میان میبرند پایان نیک سرای دیگر از آن آنهاست جنات عدن و من صلح من آبائهم و ذلی آياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب باغهای جاودان بهشت که وارد آن میشوند و همچنین پدران و همسران و فرزندان صالح آنها و فرشتگان از هر دری بر آنان وارد میکردند سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار و به آنها میگویند سلام بر شما به خاطر صبر و استقامتتان چه پایان خوب این سرا نصیبتان شد والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم و آنها که عهد الهی را پس از محکم کردن می شکنند و پیوندهایی را که خدا دستور برقراری آن را داده قطع می کنند و در روی زمین فساد می نمایند لعنت برای آنهاست و بدی و مجازات سرای آخرت الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع خدا روزی را برای هر کس بخواهد و شایسته بداند وسیع و برای هر کس بخواهد تنگ قرار می دهد ولی آنها به زندگی دنیا شاد و خوشحال شدند در حالی که زندگی دنیا در برابر آخرت متاع ناچیزی است یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیت من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب و آنها که کافر شدند میگویند چرا آیه و معجزه از پروردگارش بر او نازل نشده است بگو خداوند هر کس را بخواهد گمراه و هر کس را که به سوی او باز گردد هدایت میکند. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب آنها کسانی هستند که ایمان اند و دلهایشان به یاد خدا مطمئن است آگاه باشید با یاد خدا دلها آرامش می‌یابد الذين آمنوا وعملوا الصالحات قوبى لهم وحسن مآب آنها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند پاکیزترین زندگی نصیبشان است و بهترین ها كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب همان گونه تو را به میان امتی فرستادیم که پیش از آنها امتهای دیگری آمدند و رفتند تا آنچه را به تو وحی نموده ایم بر آنها بخوانی در حالی که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 کس نمیتواند آنها را نگه دارد مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار بهشتك بفرهيز به بعد وعده داده شده است نهرهای آب از زیر درختانش جاری است میوه های آن همیشگی و سایه هایش دائمی است این سرانجام کسانی است که پرهیزگاری پیشه کردند و سرانجام کافران آتش است والذین آتیناهم الكتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب و آنها که کتاب آسمانی در اختیارشان قرار داده ایم از آنچه بر تو نازل شده خوشحالند و بعضی از احزاب و گروه قسمتی از آن را انکار می کنند بگو من معمورم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 فرزندانی قرار دادیم و هیچ رسولی نمی توانست از پیش خود معجزه بیاورد مگر به فرمان خدا هر زمانی کتابی دارد و برای هر کاری موعدی مقرر است یم الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الكتاب خداوند هرچه را بخواهد محو و هرچه را بخواهد اثبات می کند و ام الكتاب نفس اوست و اما نرینك بعض الذی نعدهم او نتوفینك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب و اگر پاره از مجازات را که به آنها وعده داده ایم به تو نشان دهیم یا پیش از فرا رسیدن این مجازات تو را بمیرانیم در هر حال تو فقط مأمور ابلاغ هستی و حساب آنها بر ماست اولم یرو اننا نأتی الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سریع الحساب آیا ندیدند که ما پیوسته از اطراف و جوانب زمین کم می کنیم و خداوند حکومت می کند و هیچ کس را یا رای جلوگیری یا رد احکام او نیست و او سریع الحساب است وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار کسانی که پیش از آنها طرحها و ها کشیدند ولی تمام طرحها و ها از آن خداست از کار هر کس آگاست و به زودی کفار میدانند سرانجام نیک و بد در سرای دیگر از آن کیست ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب آنها که کافر شدند میگویند تو پیامبر نیستی بگو کافی که خداوند و کسانی که علم کتاب و آگاهی بر قرآن نزد آنهاست گواه من باشند